sasa moja kwa moja tunakwenda katika alhadithul awwal hadithi ya kwanza an Aisha radhiallahu anha qalat kutoka bibi Aisha radhiallahu anha amesema fataltu qalaida hadi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam biyadi nili neno fataltu kwa Kiswahili tuseme labda ni kusuka mfano kamba hizi eh, za tungesema kamba za katani au kamba zozote ukiangalia ile kamba inakuwa ime imesokotwa ile misuku misuku na unaweza ukaifumua kwa bibi Aisha anasema fataltu qalaid neno qalaid kwa maana ya kidani chain au kola yani kichochote kinachoning'inia fi unuq katika shingo eh, inaitwa qalaid kwa hiyo nilisuka au nilifuma nilitengeneza kidani au kola ya hadi kwa tushaelewa nini maana hadi ni mnyama ambaye achinjwa haramu kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah kwa hivyo huyu mnyama huyu nilimtengenezea kidani chain, nilimtengenezea kola fataltu. Eh, katika sharh yake Ibn Uthaymeen anasema eh, fatlu ihkamu liyal habl eh, nilisokota nilifuma alhablu kamba kamba fuma vizuri kwa hivyo anasema fataltu qalaid neno qalaid yakafasiri shekhe ni jamu qilada wa hiya ma yuallaqu bil unuq chochote kinachoning'inizwa singoni kinaitwa qalaid chochote kinachoingia kinaitwa qalaid kwa hiyo mnyama yule ambaye anakwenda maka kuchinjwa katika haramu huko Bibi Aisha anasema nilitengeneza kidani au kola ya kuvikwa katika shingo yake mnyama huyu fataktu nilisuka nilitengeneza nilifuma qalaidi kidani cha hadi cha hadi rasulullah sallam biyadi kwa mikono yangu mwenyewe biyadi kwa mikono yangu mwenyewe thumma kisha asharaha kisha anasema mimi Aisha asharaha mumana ash'araha kuna kitu kinaitwa al-ish'ar al-ish'ar na hiki kiko tu katika masala ya mambo ya mnyama hija anapokwenda kule kupelekwa kule mnyama kama vile ngamia ng'ombe nafikiri ndio inaingia jina hili e, kwa nini kwa sababu hawa wana nundu juu hapa kwa hivyo wanyama hawa ndio mara nyingi wanapata neno hili eh, al-ish'ar kivipi labda tumuone shekhe anaifasiri vipi anasema shaqqa safhata sanamiha eh, tulan hatta yasila dam mumana maana yake ni kwamba nilitoboa au nilipasua shaqqa safha sanamiha ubavu au pembezoni mwa sanamu na sanamu sanamu ya hapa iliyokusudiwa ni nundu ya mnyama mfano kama vile nilivyosema ng'ombe eh sasa ile nundu ile ndio inaitwa sanamu kwa, kwa sini na sio kwa swali sanamu kwa Biaisha anasema nilitoboa ile nundu ya mnyama ambaye ndio anapelekwa huko haram upande mmoja wake mpaka ikatoka damu hii ndio inaitwa al-ish'ar al-ish'ar kwa hiyo ash'araha labda lugha nzuri kwamba nikamtoboa e, eh, mpaka akatoka damu katika upande mmoja nimeona katika baadhi ya tafsiri ya vitabu vingine wakatoa tafsiri nzuri zaidi kuliko ya Sheikh Uthaymeen wakasema eh ash'araha yani al-ish'ar an yakshata al jild ni kuichana ngozi kuipasua ngozi ya nani ya albudna ya ngamia hata yasilu damu mpaka inachuruzika damu churu ويكون ذلك في الجانب الايمن للسنمه na kule kupasua kwake yule ile ile ile ile ile yule nani ngamia inakuwa ni upande wa kulia kwake wa ile nundu yake kwa hiyo hii ndiyo inaitwa ash'araha wa hadha alhukm mukhtas bilba'ir faqat duna albaqara walghanam naam tafsiri nyingine nzuri ametoa shekhe anasema lakini hukumu hii ni kwa bair bimaana kwa ngamia tu basi lakini ng'ombe eh, pamoja na msimbuzi kondoo haiwahusu kwa hivyo hii ndio maana ya ya ash'araha bimaana nilipasua nilimtoboa yule ngamia upande wake wa kulia katika nundu yake waqalladaha na nikamvisha kidani shingoni mnyama huyo au imekuja katika riwaya kalladtuha ambayo yote ni sawa sawa wakalladaha na nikamvisha kidani yani huyo mnyama katika shingo yake au kalladtuha rawi eh, au kalladtuha au nikamvisha kidani hicho thumma kisha ba'atha biha ila albayti kisha mnyama huyo ndiyo akapelekwa albayt bimaana alkaaba thumma ba'atha biha ila albayt kisha mnyama huyo akapelekwa alqaba tukio hili linafanyika mtume sallallahu salam yeye yuko madina ajenda maka yuko madina ikawa sasa wanyama wale wasa, waswagwa wapelekwa haram eh, kwa hiyo mtume salam yeye akawa na mnyama wake apelekwa kule yeye bado yuko Madina ndio maana bibi Aisha anasema wa aqama bil Madina na bwana mtume salam yeye yuko Madina wa aqama bil Madina yuko Madina fama haruma alayhi shay'un kana lahu halalan ni kwamba hakuharamishiwa juu yake chochote fama haruma alaihi hakuharamishiwa juu yake mtume salam shay'un chochote ambacho kilikuwa ni halali kwake kana lahu halalan kana lahu halalan ambacho kilichikuwa ni halali kwake hapa kuna maelezo hapa shekhe ameyatoa kwamba kana baadhi salaf kuna baadhi ya salaf yani masahaba ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن من بعث بهدي إلى الحرم حرم عليه ما, ما يحرم على المحرم حتى يبلغ الهدي محله ابن عباس ألقوا هي أنا ونهبي سيوكو مدينة وممبليك منياما هدي ويوكي تشينجو مكة kwa ajili ya kuchinjwa lakini wewe uko Madina kwa hiyo madamu ushampeleka mnyama yule basi wewe hapa Madina hapa ulipo inabidi ujiharamishie mambo yote ambayo yule mwenye kuhirimia hija amejiharamishia kwa hiyo usivae nguo za mshono usivae kofia usikate nywele usikitie manukato sina nini kisa nini si umempeleka mnyama wako kule eh sasa Ibn Abbas alikuwa na mtazamo huo na hawezi mtu kufanya la halali katika yale mpaka yule mnyama kule haram achinjwe وفي هذا الحديث تخبر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت تفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم لكن hadithi hii amekuja kutoa tawdih ubayanafu kwamba jamani a Suala kwamba wewe huko Madina umemtuma mnyama kwenda Maka, halafu wewe unajiharamishia huku kama vile uko Maka, jambo hili ah, ah mbona mtume kasa, yani kampeleka mnyama na mimi nikamfunga ki, ki, yani kidani mimi kwa mikono yangu kwa mikono yangu, kisha huyo mnyama akapelekwa Maka, yeye bwana mtume uko Madina, na alikuwa bwana mtume Madina hajajiharamishia lolote ndo lengo hasa la hadithi hii kuweza kufahimisha kwamba mtu ambaye atapeleka mnyama yani haram na yeye yuko nje ya haram basi hajibiki kwamba awejiharamishie yale ambayo yalikuwa ni ya haramu ndio maana akasema thumma ba'atha biha ila albayt kisha akampeleka mnyama huyo alharam wa aqama bilmadina na bwana mtume akawa amebaki madina فما حرم عليه حق حرم الشيء وبنم تمجو ياك شيء چچوته كان له حلالا آه، كيلي أمباچا كيلي چكوا نحلالي كواكي متفق عليه أنا سيما الشيخ أثيمين كتك بعضي فويدة حديثه أنا سيما أن بعث الهدي لا يحرم شيئا محظورات الإحرام kupeleka alhadia ndio yule mnyama kuchinjwa kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah haram basi jambo hilo halimharamishi mtu yule ampelekaji alopeleka halimharamishi kwamba asifanye jambo lolote kama mfano vile yule ambaye yuko wapi maka nafikiri hii labda e, kama hujaelewa nikupe mfano mwingine in another way round kuna hadithi imekuja fi maana alhadithi sahih kwamba mtu yoyote ambaye atakuwa ana nia ya kuchinja yaumu nahar eh, ukiandama tu mwezi na kama ana nia ya kuchinja basi asiguse chochote katika nywele zake na kucha zake hadithi hii mashuhuri kwa hiyo kunyoa nywele kukata kuchwa kisa wewe si unakusudia kuchinja siku ya mwezi kumi eh eh ah basi huruhusiwi naona sasa kwa maana ume, umekusudia kufanya jambo sasa unaingia katika uharamu wa jambo la halali kwa kufanya jambo gani nia ya kuchinja siku ya kumi sasa hadithi hii kwamba mtu kampeleka mnyama kwa ajili ya akachinje huko haram yeye yuko huku sasa yeye huyu ah, haru, hahusiki na masala kwamba kule maka ukifika mtu anahirimia haruhusiwi hichi na yeye kawa sasa haruhusiwi kisa si umempeleka mnyama kwa hivyo hadithi hii imekuja kutoa ufafanuzi kwamba ni ruksa kwa mtu mwenye kupeleka mnyama eh, hadiyu eh, haram kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah atakuwa yeye yuko huru afanya jambo lolote hakataziki na jambo lolote katika halali an aisha Allahu anha qalat kutoka bibi aisha Allahu anha amesema fataltu qalaida nilisuka au nilitengeneza au nilifuma kola au yani, yani, yani kidani hadi cha kichinjo cha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam na hichi kidani nimeona vile vile tafsiri nyingine shekhe hapa ameitoa kwamba kidani hichi cha mnyama huyu kinakuwa mara nyingi ima hapo zamani ni at huwa an yu'allaqa fi unuqiha anafungwa mnyama katika shingo yake na alaini viatu viwili au yudha alaiha shay'an min as-suf au anafungwa mnyama katika shingo yake kitu mfano kama vile sufi material ya sufi maana yake nini maana yake ni kwamba sitachukua uzi au kamba au chochote sio kile unachukua kiatu na kiatu na kisha unamfunga kwa hivyo ile mnyama anakuwa ananing'inia nini viatu viwili viatu vilivyokuwa vimechakaa chakaa lakini eh kwa hivyo anakwenda ananing'inia sasa hii ndio hii ni nini ndio qalaidi au sufi sasa sufi akafungwa katika shingo yake sufi kwa mnyama anapelekwa shingoni kuna sufi hii ndio iliyozungumziwa hapa na hii mara nyingi inakuja katika hali ambayo zamani ilikuwa watu wakitoka Madina tayari washahirimia na wanyama wao wanaswaga kama tulivyoona katika riwaya ya pita eh wanaswaga sasa wale wanyama safari refu mnapokwenda njiani mnapishana na watu ah wale watu wame na wanyama wale wanyama gani wale wanini wale kumbe ilikuwa ile kumvika hiyo kidani au ile ishar ni alama ambayo inaonesha kwamba mnyama huyu apelekwa Maka kwa ajili kuchinjwa ya munahari Kwa hiyo ikawa sasa inazoeleka, wakiona msafara wanyama wamefungwa eh, shingoni vitu ah, yule na inawezekana kuna msafara ule kuna wanyama wengine kwa ajili ya kuchinja pengine njiani mle. Kwa hivyo yule ambaye aliokuwa kwa ajili ya ibada ya Maka awekwa ile shingo. Kwa hivyo hii ndiyo riwaya ikaja kwamba e, fataltu qalaid hadi rasul sallam biyadi thumma ash'araha kama tulivyosoma nini maana ash'araha wa qallalaha eh, bibi Aisha akamvika kidani hicho katika shingo yake thumma ba'atha biha ila albayt kisha huyo mnyama akapelekwa kwa maana watu wakamchukua kwa ajili kupeleka katika alharam bwana mtume wa aqama bil madina akawa yeye yupo madina mnyama huyo yeye yupo madina fama haruma alaihi shay'un hakuharamishiwa juu yake chochote ambacho kana lahu halalan jambo hilo lilikuwa kwake ni halali alhadithu thani hadithi ya pili an aisha radhiallahu qalat kutoka kwa mama radhiallahu anha amesema ahada an-nabiy sallallahu alayhi wasallam marratan ghanaman bwana mtume saa salam ahada kwa maana alipeleka kichinjwa kichinjo wapi alipeleka alharam mara moja ghanaman alipeleka kondoo kwa hiyo maana ilikuwa si mara moja si mara mbili bwana mtume eh, saa salam eh, watu wakienda basi yeye eh, nchukulieni ah, kondoo wangu wapelekeni huko sasa yani, yani ngamia eh, apelekeni sasa mara hii yani mara moja akasema kondoo apelekeni kwa maana bibi Aisha anasema ahada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marratan bwana mtume sallallahu alaihi ahada alipeleka kichinjo wapi haram maratan mara moja kwa maana katika mara nyingine nyingi hakuwa hakupeleka isipokuwa mara hii alipeleka ghanaman alipeleka kondoo na hadithi hii akhrajahu Bukhari na vile vile Muslim anasema Ibn Uthaymeen katika sharhi yake anasema jawazu ihda'il hanami ila makka inafaa eh, kupeleka kichinjo makka anasema faida nyingine anna akthara ihda'in nabiy sallam ila makkata kana min ghairi al mara nyingi bwana mtume alipokuwa akipeleka wanyama hawa maka kule walikuwa si kondoo mara nyingi ngamia kwa hivyo hii mara moja ndio hii alipeleka kwa ndo maana mama Aisha akasema ahada an-nabii sallam marratan mara moja bwana mtume mbona alipeleka ghanaman kondoo yani wanyama kondoo kwa ajili ya e, ya, ya hadiyu الحديث الثالث حديث يتاتو عن أبي هريرة الله عنه كتوك أبي هريرة الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أما كيكم صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ألمون ونموجا يسوق بنانة آه، يسوق ومانا أكيوا أم سواقا آه، يقول سوق وسيق الذين اتقوا رأى رجلا ألمون ونموجا يسوق بنا بدنا بمانا ينغميا بدنا ومانا ينغميا anna rajulan yasuku badanatan alimuona bwana mmoja akimswaga nani ngamia faqal akasema mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia yule bwana ir kabha mpande huyo mnyama yani huyo ngamia irkabha eh irkabha mpande qal akasema innaha badanatun kwamba hakika huyu mnyama maana ngamia huyu akusudia kwa maana e, badanatun e, ni mnyama mkubwa e, badanatun ni mnyama mkubwa kama alivyosema bin Uthaymeen bimaana kwamba e, ni mnyama ambayo liadhmi badaniha e, b ni kwamba mnyama huyu tayari amekuwa ni muhdatu muhdatu amekuwa ni kichinjo kitakwenda kuchinjwa kule haramu Kasa nahisi tena kumpanda tena iwe niko juu yake. Ah. Bwana Mtume anambia irkabuha, qala, yule bwana akasema innaha badanatu, ni ngamia ambaye tayari mimi nishamtolea kwa ajili ya kwenda kuchinjwa huko yaumu nahari. Qala, Bwana Mtume akamwambia mara ya pili, irkabha, mpande huyo mnyama. Anasema Ibn Abbas, afwan Abu Huraira alipoambiwa mara pili faraaituhu nikamuona yule bwana rakibaha eh rakibaha amempanda ngamia huyo anakwenda faraaituhu nikamuona yule bwana baada ya kuambiwa na mtume mara ya pili rakibaha amempanda ngamia wake huyo yusayiru nabii sallallahu alaihi wasallam neno yusayiru ni kama alivyofasiri ibn Uthaymeen yasiru ila jambihi kwa maana akawa sasa aenda na mtume bavuni mwake au pembezoni kwa mtume salam iko juu kipande chake na yeye yule bwana naye yuko pembezoni mwa mtume naye bwana anasema faraaituhu rakibaha nikamuona yule bwana amempanda mnyama wake huyo yusairu bimaana akitembea pembezoni ila jambihi pembezoni mwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam wa fi lafdhi na katika tamko jingine imekuja qala fi thaniya au thalitha bwana mtume sallam alimwambia mara ya pili au mara ya tatu alimwambia irkabha mpande yule bwana akasema a innaha badanatun bwana mtume akamwambia mara ya pili au mara ya tatu sasa alipomwambia hii mara ya pili au mara ya tatu imekuja katika riwaya nyingine akamwambia irkabaha wailaka wa haika eh, waihaka wailaka wa, wa, wa, waihaka bimaana ya kwamba neno wailaka mara nyingi inakuja tafsiri kwa Kiswahili ole wako ole wako eh? kwa hiyo baadhi ya riwaya imekuja bwana mtume amwambia mara ya pili ile irkabaha bwana la kwanza akaleta eh, manake unajua rasulullah huyu tayari nishamwekea nia kwenda kuchinjwa akamwambia irkabaha wailaka waihaka au mara ya tatu akamwambia irkabaha wailaka waihaka mpande ole wako eh, au, au waihaka eh, nafsi alkalam eh, nafsi alkalima wailaka na waihaka hadithi bukhari na muslim almuhimu eh, Sheikh Uthaymeen katika sherhe yake anasema kwamba miongoni mwa faida ya hadithi hii ni jawazu rukubul hadi inafaa kumpanda mnyama yule ambaye ana amewekwa lengo ende akachinjwe kwa haram idha kana rakibu muhtajan lidhalika ikiwa huyu e, mpandaji atakuwa anahitajia mpande wa alla yakunu ala alhadi dharara lakini isiyo kwa huyu mnyama kuna madhara eh, kuna madhara madhara kwa maana inaweza ukampanda mnyama yule lakini maskini akawa hali dhofu eh, anafika kule ikadhofika kwa hiyo basi bas bora abakie apelekwe hivyo hivyo aswaga swaga an abi huraira anhu ana nabii sallallahu alayhi wasallam raa rajulan hakika bwana mtume alimuona bwana mmoja eh, lam yusamma ismu yasuku badanahu akimswaga ngamia wake faqala akasema irkabha bwana mtume akamwambia yule bwana mpande huyo mnyama qala yule bwana akasema innaha badanatun hakika huyu nishamtilia nia kwenda kwa, kwa, kwa kuchinjwa haramu qala akasema irkabha mara pili kwamba mpande anasema Abu Huraira faraituhu nikamuona yule bwana rakibaha amempanda yusayiru nabii anatembea pembezoni na, na kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wa fil lafdhi na katika tamko jingine qala fi thania au fi au thalitha bwana mtume alisema ile mara ya pili au mara ya tatu irkabha wailaka waihaka eh, mpande kwani eh, ole wako ole wako naam alhadithu rabi hadithi ya nne an Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu qala kutoka kwa Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu qala amesema amarani ameniamrisha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi nini kumsimamia an aquma ala budnihi budnihi kwa maana ya ngamia wake wale ambao wamepelekwa kwa ajili ya kuchinjwa munahari kwa mtume sallam akamwambia Ali msimamie ngamia hao kivipi kuchinjwa kwake na kugaiwa nyama kama riwaya tuvyoeleza anasema amarani ameniamrisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba amenitaka mimi e, an aquma ala kumsimamia juu ya nini budnihi yani ngamia wake wale bwana mtume ambao wakuchinjwa wa an atasaddaka bilahmiha na ameniamrisha ni kusimamia kutoa sadaka ile nyama ile ngamia an atasaddaq ameniamrisha ni kutoa sadaka bilahmiha nyama ya uyongamia wajuludiha ameniamrisha vile vile kutoa sadaka ngozi yake juludiha ngozi ya huyo mnyama na kutoa sadaka wa ajil eh, wa ajillatiha ajilatiha mumana ajillati ajili ilati yakusudiwa kama alivyofasiri Sheikh Uthamin ni kitu ambacho kilikuwa jamu jilal wa ma yutrahu ala dhahr al-ba'ir min kisa'i wa nawhi eh, wiqayatun lahu lugha nyingine kwa Kiswahili tunasema ni ile soji e, eh, mjuu ya mnyama mgongo wa mnyama wa, wa ngamia au ng'ombe au mponda au nani kunawekwa pale nguo, kunawekwa sijui nini, kunawekwa eh, vitu vingi ambavyo sasa huyu mwenye kumpanda ngamia yule au mnyama yule anakuwa yuko comfortable, yani anakwenda safari refu. Sasa vile vitu vile ambavyo kwa Kiswahili nasema soji eh, soji la punda, soji la nini. Sasa Bwana Mtume saa salam alimwamrisha Ali vile vile kwamba yule ngamia anayochinjwa lile soji lake nalo alitoe sadaka. Kwa hivyo anasema wa juludiha ameniamrisha nisimamie utoaji wa sadaka wa ngozi yake mnyama wa ajilatiha na soji lake nilitoe sadaka wa alla umtia na kwamba nisimpe aljazzar aljazzar ni mtu kazi yake maalum kuchinja wanyama mfano ukenda katika mabucha au ukenda sehemu za machinjioni eh wao kazi yao nini kuchinja nyama utasema huyu anaitwa aljazzal mchinjaji kazi yake mchinja kwa hivyo alla utia ameniamrisha nisimpe aljazzal mchinjaji minha katika hiyo mnyama huyo shay'an chochote nisimpe nyama nisimpe soji nisimpe ngozi nisimpe yani nisimpe chochote waqal akasema nahnu nutihi min indina yani haya ni maneno ya Ali ibn Abi sisi nutihi yani tumpe huyo mchinjaji min indina kutoka katika kwetu sisi huku lakini sio yule mnyama wa mtume sasa nutihi tumpe sisi min indina kutoka kwetu sisi an ali ibn abi talib radhiallahu anhu qal amesema amarani ameniamrisha rasul sallam an aquma ala budnihi nimsimamie ngamia wake wa an atasaddaqa nisimamie ya kwamba nitoe sadaka bilahmiha nyama yake wa juludiha na ngozi yake wa ajillati na soji lake wa alla utia nisimpe aljazara mchinjaji minha katika nyama huyo shay'an chochote wa qal na akasema ali nahnu nu'tihi min indina e, sisi tutampa ke katika ile nyama yetu sisi lakini sio kwa maana ya sisi naam katika hadithi hii katika maelezo ya jumla kama alivyoandika ibn Uthaymeen yukhbiru Ali ibn Abi Talib anna an-nabiy sallallahu amarahu an yatawalla أن kwamba bwana mtume saa salam alimwamrisha an yatawalla asimamie mnyama wake watasaddaqa bilahmihi wa jildihi wa jilalihi atoe sadaka nyama ngozi na soji na kwamba asimpe e, wala yu'ta aljazara shay'an minha muqabil amalihi yani isiyo kwamba anampa kutokana na kazi yake aliyofanya umechinja basi chukua hii nani ngozi a asimpe chochote katika hiyo naam anasema shekhe miongoni mwa fawaida hadithi hii jawazu tawkil fi qismi lahmi wa tasadduq bihi inajuzu kuwakilisha kwa maana mtu akamwakilisha mwingine katika suala la kuchinja bwana nichinjie na utagawa nyama na kila kitu na vile vile eh, Eh, man'i ba'i shay'in min alhadi qiyasan ala man'i ja'lihi ajra na inakatazwa kuuza chochote katika mnyama yule ambaye amekusudiwa kuchinjwa kwa ajili hiyo na hiyo kwa maana pauzwa lengo labda ipatikaniwe fidia fulani ya kumlipa yule mtu alofanya kazi ile naam hadithi ya mwisho kabisa katika mlango huu an ziyada bin jubair qal kutoka kwa ziyada bin jubair amesema raaitu Ibn umar nimemuona kwa jicho langu ibn Umar ata ala rajulin akimwendea mtu ata ala rajulin nimemuona akimwendea mtu akumtaja ma, ma yusamma ismu kad anaha huyu mtu amemuinamisha amemuinamisha nani badanatahu bimaana ngamia wake yanharuha yanharuha amchinja eh, yanharuha kwa maana yuridu nahraha anataka kumchinja faqal akasema ib'athaha mchinje hali ya kwamba qiyaman huyu mnyama amesimama muqayyadatan hali ya kwamba amefungwa sunnata Muhammad huu ndio mwendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam Ziyad bin Jubair anasema nimemuona Ibn Umar raaitu Ibn Umar ata ala rajul amemwendea mtu ata ala rajul mtu huyu kad anaha badanatahu amemnamisha au kwa lugha nyingine nzuri tuseme amemlaza nani ngamia wake yanharuha bimaana yuridu annahra ataka sasa kumchinja lakini ameshamlaza akamwambia ah, hapana ib'athaha yani Umar ibn Umar akamwambia la mtu ib'atha kwa maana mchinje huyu ngamia qiyaman hali ya kwamba huyu ngamia sio wewe ngamia huyo yuko amesimama e, bi muqayyada ngamia huyu amefungwa hii kuchinja ngamia amesimama halafu amefungwa ndiyo sunna ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam nam hadithi hii nini maana yake anasema ibn Uthaymeen katika sharh yake fupi anasema ya kwamba Ibn Umar kama ilivyokuja katika riwaya marra fi mina eh, ilikuwa katika eneo la Mina hii sasa alipita Mina birajulin kwa bwana mmoja kad anaha badana ameshamlaza amemuinamisha ngamia wake ambaye ahdaha yuridu an yanharaha anataka kumchinja barika hali ya kwamba amelala faamarahu an yuthira hatta naqif akamwambia mwanaimu muinue muinue muinue mpaka asimame na fayuqayyid yadaha al-yusra sasa ndio inakuja ile muqayyadan mumana kwamba ibn Umar akamwambia muinamishe asiwe amelala halafu mfunge mguu wake wa kushoto au twasema e, mkono wake wa kushoto yada hal yusra thumma yanharaha qaima kisha e, yule bwana akamchinja hali ya kwamba amesimama wabayana lahu ibn umar akambainishia yule bwana kwamba anna hadhihi sunnatu rasuli huu ndio mwendo ndio sunna ya mtume kivipi ngamia achinjwa amesimama na amefungwa mseme mguu wake au mkono wake wa kushoto na sehemu. Kwa tunapata faida katika hadithi hii kama alivyosema Ibn Uthaymeen, mashru'iyatu nahri al-ibli wa hiya qa'imatun. Kumbe ngamia kisheria anapochinjwa anachinjwa hali ya kwamba qaimatan amesimama, tofauti tunavyomchinja mbuzi ng'ombe, kondoo. Kama ng'ombe ndio mpaka tena pale eh, papatupapatupa kama chini, watu wanamchinja. Mbuzi anakuwa hana tatizo lolote eh, ushamkaba hivi na nini anamkwa chini bada. Lakini ngamia yeye achinjwe hali ya kwamba afanya nini, amesimama. Sasa nini kinachofanyika? Mguu wake tu au mkono wake tu wa kushoto kishafungwa ule eh, kifungwa na kiguza hivi basi kwa atakuwa yeye yuko amesimama miguu mitatu au mkono ule mmoja umefungwa pale sasa ndo anachinjwa sasa hapa kuna maelezo mengi kuhusu uchinjaji huu ambao ngamia anaonekana ni special katika uchinjaji wake tofauti na wanyama wengine e, almuhimu hatutaelezea kwa sababu muda hautoshi, na kwa maana hiyo ni ifahamike tu kwamba alhadyu, yani bair, mnyama ambaye achinjwa katika haram, ngamia, uchinjaji wake unakuwa ni uchinjaji kwamba amesimama, amefungwa mkono wake wa kushoto na kiguzo, afu achinjwa. Naam. Hadithi hii itakuwa ni hadithi ya mwisho katika mlango huu. Mlango unaofuatia ambao tutauanza wiki inokuja, babu alghusl lilmuhrim, mlango tutazungumzia habari ya kuoga kwa huyu mwenye kuhirimia eh, unapokwenda Maka. Kwa wale ambao labda wamefanya ibada hija, unapofika katika eneo lile la miqat Dhulhulaifa eh, basi pale kuna suala la, la kuoga alafu ndio anahirimia. Kwa hiyo wiki inokuja inshallah tutaanza na suala babu alghusli lilmuhrim. aqulu هذا وأستغفر الله لي ولكم